الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ۖ لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون Waoni wanaofanya unafiki wanawaambia ndugu zao waliokufuru katika watu wa kitabu mkitolewa na sisi lazima tutatoka pamoja nanyi wala hatutamtii yoyote kabisa dhidi yenu na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa hao hakika bila shaka ni waongo لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao na wakipigwa vita hawatawasaidia na kama wakiwasaidia basi watageuza migongo kisha hawatanusuriwa la antum ashadd rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun hakika nyinyi ni kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko Mwenyezi Mungu Ayo ni kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu kitu. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin au min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid Tahsabuhum تحسبهم wa وقلوبهم shatta. ذلك بانهم قوم لا يعقلون Hawatapigana nanyi kwa mkusanyiko isipokuwa katika vijiji vilivyozatitiwa kwa ngome au nyuma ya kuta. Wao kwa wao vita vyao ni vikali. Utawadhania kuwa wako pamoja, kumbe nyoyo zao ni mbali mbali. Hayo ni kwa kuwa wao ni watu wasio na akili. Kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu bala amrihim wa lahum adhabun alim, ni kama mfano wa waliokuwa kabla yao hivi karibuni, walionja uovu wa mambo yao nao watapata adhabu iliyochungu. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء اني اخاف الله رب العالمين Ni kama mfano wa shetani anapomwambia mtu, kufuru, na akikufuru humwambia, mimi si pamoja nawe. Hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها wadhalika jazaa'u dhalimin, basi kawa mwisho wa wote wawili hao ni kuingia motoni, wadumu humo daima, na hiyo ndiyo jaza ya madhalim. Allahu akbar, Allahu akbar la kuangalia wanafiki ukastajabu Kazi yao ni kuwakariria kauli ndugu zao waliokufuru katika watu wa kitabu nao ni hao Banu Nadhir kuambia wallahi mkilazimishwa kuihama Madina basi hapana shaka na sisi tutatoka pamoja nanyi wala hatutamtii katika jambo lenu mtu yoyote daima dawamu na pindi kiwa waislamu watakupigeni vita basi hapana shaka sisi tutakusaidieni. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa hakika wanafiki hapana shaka ni waongo katika hizo ahadi zao wanazozitoa. Wakitolewa Mayahudi wanafiki hawatotoka pamoja nao na wakipigwa vita hawatawanusuru. Na pindi wakiwasaidia basi hapana shaka watatoka mbio warudi kinyume nyume wala watawanusuru. Hakika enyi waislamu mna kitisho zaidi katika vifua vya wanafiki na mayahudi kuliko wanavyomwogopa Mwenyezi Mungu. Hayo ni kwa sababu hakika wao ni watu wasiojua ukweli wa imani. Mayahudi hawapigani vita nanyi kwa pamoja ila wawe katika miji iliyojengewa ngome au wajifiche nyuma ya kuta. Vita vyao baina ya wao kwa wao ni vikali. Utawadhani kuwa wameshikamana wote ni wamoja. Kumbe hakika nyoyo zao mbali mbalimbali. Wao ni wenye sifa hizo kwa sababu hao ni watu wasiozingatia nini utakuwa mwisho wa mambo. Mfano wa Bani Nadhiri ni kama mfano waliokufuru kabla yao karibuni. Hao walionja hapa hapa duniani matokeo ya ukafiri wao na kuvunja kwao mapatano. Na akhera watapata adhabu ya uchungu mkali. Mfano wa wanafiki kuwashawishi Banu Nadhiri wa muasi mtume wa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa shetani pale anapomghuri mtu aiache imani akamwambia kufuru na alipokufuru akasema mimi niko mbali nawe kwani mimi mhofu Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote ikawa basi mara hiyo ya shetani na huyo anayemzaini ni kuishia motoni wabaki umo milele na kudumu humo dawamu ni malipo ya wenye kuasi wakaikiuka njia haki.